Intzoliden, egunon? Egunon zuei. Zurekin eh, beraz eh, aika aipatuko dugu eta bultza dinamika, lehenik eh, hasi entzinintz, be koordinatzaile postua hartu berri duzu, zel lan eginen duzu postu hortan? Ba, zukarran duzun bezala, iparraldeko aeka e elkartearen koordinazio lanetan arituko naiz, eta ba, labur bilduz, eh? e, barne kudeaketan bereziki, sartze kanpainak landu, zuzendaritzako bilkurak antolatu eta segitu, eta gau eskolekin loturak egin, eta ba, korrika iristen denean ere, ba, korrika taldearekin eh, lanean eh, aritu. Ba, justu luzira korrika urtean, 2008 bat e, orain izan hoi da, baina badakigu osasun egoeraren ez dela eginen, ez estatu, ez estatua da, eh? Bai, ez estatu da, gukerraiten duguna da, korrika urte batez eh, atzeratu dugula, eh, oso urte korapilatxua izan da COVID honekin. Euskal Herriko eskualde desberdinek, pandemiaren aurka egiteko oso neurri desberdinak e, izan dituzte, eta ba, oso komplikatua ikusten zen eolako egoera batean korrika bat kudeatzea, eta hor da zaparte ere ba, gastuak eta galera ekonomikoa handiak izateko arriskua bazen, eta horregatik e, ba, naiz eta eta erabakia oso oso zaila izan den, e, korrikaren ogoita bigarren e, edizioa 2008an eginen dugu martxoan, e, bai alabai, eta hortarako jadanik talde bat e, martxan ezarria da, ba, pixka bat egoera desberdinak e, aurre ikusteko, eta korrika nola adaptatua e, erabaki edo ikusia izateko ba, egoera desberdinetan. Beraz, hori alde batetik, eta ba, bestetik erran behar da, korrika hogeita bigarren edizioa heldu den urtean izanez, ba, gero korrika urte paretara e, pasatuko dela, hau da, ba, bi urtero eginen da, eta hurrengoa bi mila lauean. Atxikitzen da urte berantago atxikiko da. da. Korrika ez arrazoi nagusia zein da, jendea ezin dela pilatu, eh, baimenak izatea ibiltzeko bidetan? Piska bat kombinazio bat da, egia errantzen, adibidez, eh, Nafarroan bidetan eta aritzeko baimenak eta sei labete lehenago eskatu behar dira, beraz, e, planifikazioa eskatzen du eta gero pilaketak ere jende pilaketak ba, gogoratzen zeratet garai batean ezin zirela taldeka kirolarik egin eta gero e, ba, segurtasun neurriak eh, ba, metro bateko distantziak eta e, aritzeko ere ba, komplikatua zen gauaz ere E, ba, etxerak, etxerate aginduak izan ditugu, orduan egunez egitea ere komplikatua ikusten zen, eta ba, hainbeste komplikaziorekin, eta gero ba, Nafarroatik e, iparraldera edo alderantziz, ere Bai. komplikatua ikusten bai. ziren bai. planifikazioak eta horregatik atzeratu da urte batez. azteko, ez ez datua, duen urtean egin dena korrika, horrein abiatu duzue, bultza ekimen bat edo... Bai, bultza gau eskolak, bultza eh, Euskara. Eta hori beraz, ze izanen da susen, noiz iragan, bo, uste dut hasia asia dela, dinamika? Bai, hori da, martxoaren asieratik e, eh, martxan ezarria da, baina orain e, martxoaren hogeita sortzian, igandearekin eginen dugu gau eskola bultza Euskara dinamikaren ekimen nagusi bat. Erran bezala urten korrikarik ez dugu izan, beraz, e, e, utxune hori nola baite bete nahi dugu. Eta mm, erran behar da, e, martxoaren hogeita sortzia izango zela korrikaren e, azken eguna, festa handi hori egiteko eguna, beraz, egun hori hautatu dugu, ba, e, ekimen hori egiteko e, Euskal Herriko plaza desberdinetan, orotara gutxi gora bera, e, larogoita bos bat plazatan Euskal Herri osoan emanen da ekimen ekimena Ipar Euskal Herrian 11 herri desberdinetan eginen dugu herriak aipatzeko azkaine Arbona, Baiona, Miarritze, Itxasu, Uztaritze, Dona Paule, Garazi, Hiriburu, Azparne eta Maule, uste dut ez dudala batera antzi, e, beraz, martxoaren ogoita sortzian izanen da, eguardiko amabietan, salbu maulen e, larun batez eginen dute, merkatu eguna dute, eta ogoita zazpian eginen dute eguardian. Eta ze izanen da, e, egun hortan, martxoaren ogoita sortzian, ze izanen da ekimena, zenbat iraunen du, ze ikusiko dugu? Formato bera izanen du ekimenak leku guzietan, e, hau da, e, jadanik atera dugu e, eguna laitzeko bertso rap bat, eta e, bentsatzen dute ba, irratietan eta komunikabidetan entzuteko aukera e, izan, duzuela. Eta egunean bertan, e, ba, bertsolari batekin idekiko dugu e, ekitaldia, grafitilariak ere izango ditugu herri guztietan edo alik herri gehienetan, eta hor taula batean e, ba, beraien grafitiak eh, egin beharko dituzte, denek elementu berak izanen dituzte e, beraien marrazkia antolatzeko, hau da, e, ba, gau eskolatako arbela, korrika badator, mezua, badira olako gai batzuk sartu beharko dituztenak, eta orduan hor ikusiko dugu, ba, laragoita bosterri desberdinetan, ba, zelan desberdinak emanen diren. Hortaz aparte, aekaren mezua ere irakurriko da, mezu bera leku guzietan, eta gero herritarrei ere parte hartzeko aukera emanen zaie eh, Euskal Herrian Euskaraz e, kantua kantatuz, erran behar da eh, ba, gure gau eskoletan bat, e, jadanik ikasle batzuk hasiak dira kantua ikasten egun hortarako beraz, ekitaldi labur eta sumea izanen da Ja, baina negia da irudi mailan, ba, denek eh, gauza bera egiterakoan argazki polit bat ateratzeko eh, aukera izanen dugu. Horren ardi bat ira du, beraz, arantzu, grafiti, kantu, um, mezu, Hala ere, gau eskola bakotsak edo plaza bakotsak eusu plazetan izanen baita, hautatuko du bere bertsolaria, bere egilea. Bai, hori autonoma, e, eh, gau eskolek beraien autonomian lan eginen dute eta bakoitzak eh, ba, bere antolakuntzaren eh, arabera eginen ditu gauzak. Marko bat finkatu dugu, baina gero ba, malgutasuna ere badugu hortarako. Hm bakoitzak berea egin dezan. Marazkiak izanen dira, kantuak eta bertsoak, hori dena gero bilduma bat egiten duzu horrekin edo ikusentzuneko bat edo? Ba, hori espero dugu ikusi behar da lehenik eh, ba, egunak zerrematen duen eta gero ba, gauzak lotzeko eh, aukera eh, ba, emanen digun. Zer da helburua ekimen horrekin, zen duzu elortu? E, ba, dinamika honekin hiru helburu e, zehatz e, ditugu, e, lehenbizi herritarren bultzada jaso nahi dugu, korrikak hori egiten du, korrika urtean energia e, oso ona sortzen da Euskararen inguruan, eta hori bakarriketara ateratzen da, eta ba, ekimen honekin ba, hori lortu nahi dugu. Erran behar dugu, pandemia gara ba, Ipar Euskal Herriko gau eskoletan milatik gora ikaslek eman dutela izena urten ba, Euskara ikasteko, eta ba, biziki posteko zenbakiak dira, kopuruak mantenean mantendu ditugu aurten eta ba hori txolatzeko unea izanen da martxoaren hogeita sortzia, Bestalde, ba, instituzioei begira, korrika garaian beti instituzioekin e, pundu bat egiten da, eta ba, e, bultza gau eskolak, bultza eh, Euskara dinamikarekin, ba, instituzioei begira pundu bat egin nahi dugu, eta an klika egin zuten, e, engamai batzuk hartu zituzten helduen Euskalduntzearen inguruan, eta orain ba, ba, gauza bera egin nahi dugu, eta ikusi pixka bat zertan diren, eta e, aintzinera ba, nola e, segitu dezakegun eh, ikustik ikusteko aukera bat emango dugu dinamika honek. Eta azkenik, e, azkeneko helburua eta beti izaten da pixka bat e, ba, beltzena edo eta da ba, diruarena edo eh, egoera ekonomikoarena e, badakizue e, diru sarrera e, nagusi dugula korrika eta horrekin orekatzen dugula bi urteko ekonomia bat e, aekan eta ba, diru sarrera hori aurten ez dugunez ba, zorrak e, sortuko dizki urte honek eta orduan ba, diru bilketa bat sortu dugu martxoaren hasieratik bukaerar arte Eta hor, aeka.eus webgunean eh, sartzen bazirezte, bultza kanpainaren botoina ikusiko duzue, eta ba, diru ekarpenak egiteko eh, aukera ere eh, ba, izanen duzue, bai txartelez, bai transferentziaz, eta denak gomidatzen zaituztegu, ba, klik egitera hor. Eta bukatzeko, intzoliden, ekonomia arloan utxunea izanen da, baina hala ere korrikak sekulako dinamika pizten du beti, aintzinetik prestaketan, pasaian eta seguraski ondotik ere, hori ere eh, nunbait errekuperatzeko gogoa izanen da? Bai, noski eta e, erran behar da jadanik e, talde bat badugula e, korrikari begira lanean ari dena eta eh, beraiek errandutena da eh, 2008 abian bai ala bai korrika bat izanen dugu eta ba, ilusioarekin lanean ari dira ba, horri begira zeren zuk erranduzun bezala korrikak karriketan berotasun bat pizten du herritarren euskalduntze giro bat pizten du eta hori ba, berreskuratu nahi da edo hori ez dugu galdu nahi. Baintzoliden, milesker gurekin izan egoizuntan eta behitxordua maten eh, dizuegu dener eh, martxaren ogoita sortzean, amekatarretan hori da? E, eh, martxaren ogoita sortzean amabietan eta maulen amabietan ogoita zazpian. <laughs> Hori da, amabietan beraz. Milesker eta ondoko karta? harta. Milesker zuari.